եւ չնայած պետական լուրջ վերահսկողությանը, այնուամենայնիվ գնաճը շարունակվում է։ Օրերս կասեցվել է մեկ տնտեսվարողի գործունեություն, գնային քաղաքականության մասով այն չի համապատասխանել կառավարության որոշմանը։ Ավելին, այս ժամանակահատվածում 78 վարչական վարույթ է սահմանվել։ Վարչական իրավախախտումների շուրջ է ցավալվել մեր հարցազրույցը պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի նախագահ Լևոն Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար եւ այսպես պարոն Սարգսյան ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված գնաճ ենք արձանագրում եւ արդեն քանի ամիս է պատկերը շարունակվում է ու չնայած պետական լուրջ քաղաքականության ամեն դեպքում առ այսօր շարունակվում է գնաճը։ Բառացիորեն օրեր առաջ կասեցվել է տնտեսվարողի գործունեությունը գնային քաղաքականության բացասական մասով չհամապատասխանելով կառավարության որոշմանը Շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, գնաճը առաջացել է այն պատճառով, որ տարբեր տնտեսվարող սուբյեկտների չնայած հնարավորություն է տրվել, որ անկախ ինչ եղանակներով են կարողանում ապրանք հասցնել մեր սպառողներին, բայց նրանց համար հնարավորություն է ստեղծվել սահմանվելով տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի կողմից առավելագույն գներ։ Գները արդեն իսկ հաշվի առված այն սուղ իրավիճակը, որ ապրանքը հասնում է այստեղ եւ որոշակի թանկացում է առ առաջացնում բայց եղել են տնտեսվարողներ, ովքեր նաև այդ առավելագույնն են խախտել։ Այսօր պետական տեժությունների կառավարման կոմիտեի կողմից հարուցվել է արդեն մոտ 78 վարչական վարույթ, մի մասի նկատմամբ կիրառվել է տուգանք եւ նաև եղել է տնտեսվարող, որը ոչ միայն վաճառքով է զբաղվել, այլ նաև հանդիսացել է մատակարար եւ ամբողջ շուկայում եղել է գնաճ, ինչ որտեղ արդեն անվերահասկելի է դառնում եւ դրա համար մենք ասացել ենք այդ եւ տնտեսվարող սուբյեկտի գործնեությունը, ինչպես նաև նման մատակարարում այլևս չկա այդ նույն գներով, եւ երեկ եւ այսօր մենք նկատում ենք, որ շուկայում արդեն բազմաթիվ փոփոխություններ կա եւ Եթե ապրանքը արկա է, ապա այդ ապրանքը վաճառում է մեծամասամբ հենց սահմանված գներով։ Երկրորդ հարցը, որ առաջանում է, բնականաբար դա դեֆիցիտի առաջացումն է։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ ինչ իրավիճակում են գտնվում, շրջափակման իրավիճակում են գտնվում եւ պետական կառույցի պետական համակարգի խնդիրն է, որ เป զի հնարավորինս ապահովի տնտեսվարողների միջոցով մեր քաղաքացիներին այն ապրանքները, որոնք համարվում են առաջին անհրաժեշտության, ինչ որտեղ կարող եմ ասել ծայրահեղ անհրաժեշտության ապրանքներ։ Դրա մասով գիտեք, որ սկսած բլոկադայի ժամանակ, որոշ ժամանակ հետո արդեն ներդրվել է կտրոնային համակարգը, որտեղ կար թվով 9 ապրանքատեսակ, որը անհրաժեշտ է, մինիմալ անհրաժեշտ է, որ เป զի մեծ սպառողները կարողանան օգտվել եւ այսօր հաձեռնել ենք արդեն հանձնաժողովի կազմը փոխվել է եւ ընդգրկվել են հանձնաժողովի համակարգման աշխատանքներում պլանավորել ենք որ เป զի նոր կտրոններ տանք, բայց նոր կտրոնների իմաստը այն է, որ մենք արդեն ունենք մատակարարումներ որոշակի չափով, ցավոք սրտի ամեն ինչ չենք կարողանում ասել եւ երբ որ որոշակի ուղակի թեկուս ես ասենք խնդիրների լուծման համար կարողանում ենք խնդիր լուծենք եւ դրա համար հայտարարենք դժվարանում է մեր աշխատանքները որ երբ որ ասում են որ կտրոնները ինչու են բաժանում եթե ապրանք չկա այդ հարցին ինքներս մենք ենք պատասխանում դրանից հետո ենք վրա կարելի է նաև հակառակը մտածել, որ հնարավորոշակի հնարավորություններ կարողանում ենք ստեղծել, իհարկե ոչ իդեալական, բայց ինչ որ մի բան կարողանում ենք։ Հաջորդը փոխվելու է նախ եւ առաջ մատակարարման ամբողջ լոգիստիկան, յուրաքանչյուր մատակար, որը վերելու է այն ապրանքը, որը սահմանված է կտրոնով, նրա ամբողջ պահեստը վերահսկվելու է մեր կողմից եւ տվյալ մատակարարը կարողանալու է իր պահեստից հանի այնքան ապրանք, ինչքան կտրուն է հանձնելու եւ պետք է ինքը վերահսկի այն տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնց կտրոն է տվել։ Եթե այդ կտրոնները չվերադարձնի, ապա այդ ապրանքը դուրս չի գալու պահեստից։ Շուտով կսկսենք բանջարեղենի մատակարումները, ինչպես նաև այլ ապրանքների մասով ինչքան ռեզերվ ունենք, կսկսենք արդեն մատակարել եւ նաեւ կտրոնների փոփոխություն մասով կան մարդիկ, ովքեր օգտագործել են կտրոններ եւ կան մարդիկ, ովքեր չեն օգտագործել։ Մենք երկուսին հնարավորություն ենք տալու, ինչպես գիտեք, միջև ապրիլի 10-ը հետաձգվել է 5 կտրոնների օգտագործումը եւ այդ մարդիկ կարող են օգտագործել IT իմ կտրոնները, քանի որ պետությունը իրենց արջև ունի պարտականություն եւ այդ պարտականությունից որևէ ձևով չի խուսափելու, բայց դրա հետ միասին նրանք կարող են ստանալ նոր կտրոնները, Իհարկե, շուկայում այդքան ապրանքը մատակարարումը արդեն կապված է իրավիճակի հետ, բոլորս գիտենք, որ բաց ճանապարհ չկա, խաղապահ ուժերի միջոցով հումանիտար որպես ճանապարհ մենք կարողանում ենք որոշակի արդյունք ապահովել, բայց դա շատ սև է։ Նաև պետք է ասեմ, որ կտրոնների մասով փոփոխություն է եղել, քանի որ հաշվի առած փորձը թույլ է տալիս, որպեսզի զարգացնենք այդ համակարգը Հավելյալ մանրամասն արդեն կներկայացնենք, աշխատել ենք որպեսզի այնպես լինի տեսանելի, որ խանութում սպառողը շատ ժամանակ չծախսի տեսնելու որ կտրոնն է շաքարավազինը, որն է մակարոնն է կամ մրգինը, ինչպես նաև չափը որոշակի մեծացրել են, քանի որ տեսել ենք որ կան մարդիկ, ովքեր տարբեր պատճառներով տեսողության եւ այլն որոշակի խնդիրներ ունեն փոքր չափերի մասով, Սա այն ամբողջ աշխատանքի փորձառությունից եկած զարգացումն է, եւ դրա համար մենք ուզում ենք եւս մեկ քայլ այդ փոփոխությունները հենց եղած արդյունքների հիման վրա վերլուծությունների եւս մեկ քայլ ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար է։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, անընդհատ ականատես ենք լինում տնտեսվարող, սպառող վեճերին, չէ, խանութներում։ Օրինակ, մի քանի օր առաջ ես մտնում եմ խանութ եւ այսինչ ապրանքը ձեռք բերելու համար քարակի անգամ թանկեր հարցին ինչու է այս պատկերը, արդյոք վերահսկողությունը ձեզ չի վերաբերում, պատասխանը այսպեսին է, որ սա հիմնադրամից չենք ձեռք բերել, մասնավոր սեփական միջոցներով ենք ձեռք բերել, ըստ այդում թանկ ենք ձեռք բերել եւ դրա համար թանկ ենք վճարում։ Արդյոք ունենք նման տնտեսվարողների երեխաների համար նախատեսված տույժ տուգանքներ, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ունենք 78 վարչական վարույթ, մի քիչ ավելի իրավական տեսանկյունից մեկնաբանենք, որպեսզի եւ տնտեսվարողները եւս մեկ անգամ իրազեկվեն վարչական վարույթների մասին, ունենք նման դեպքերի համար նաեւ նախատեսված վարչական տույժ։ Իհարկե ունենք մոտավոր 3 միլիոն չափի վարույթ իրականացնում է 181 կոմիտեի նախագահի կողմից, իսկ վարույթի գործիքնությունը իրականացնում է համապատասխան տեսչության պետը եւ որոշումը իրականացումների կողմից։ Մենք պետական եկամուտների կոմիտեի հետ միասին տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովի հետ միասին ամբողջ այս ընթացքում սկզբնական շրջանում իրականացնենք իրազեկման աշխատանքներ։ Եթե այդ խանութում եղել եք, ապա երևի տեսել եք նաև ինչ գնացուցակ, որը հիմա եթե այդ գնացուցակը արկա է, ապա տվյալ վաճառողը անհասկանալի է թե ինչ մեկնաբանություններ է տալիս, որը մեկը չի արգելել, որպեսզի պետական պահոստից այլ ապրանք վաճառքի չլինի, որը մեկը ընդհակառակը մենք սահմանել ենք պետությունը, ասենք սահմանել է այնպիսի շեմ, որտեղ սահմանված է առավելագույն գին։ Շատ բարի կարող է վաճառել, բայց ոչ ավել, քան այդ առավելագույն գինը։ Եվ երկրորդ, եթե որևիցե մեկը ցանկանում է վաճառքի անել որևէ ապրանք եւ գնային այդ սանդղակին, այսպես ասենք, համաձայն չէ, ապա կարող է դիմել տնտեսական մրցակցության կարգավորող հանձնաժողով իր հաշիվները եւ իր ամբողջ ընթացքը գնագոյացման ներկայացնի եւ եթե հաստատի մրցակցությունը այդ գինը, որը տնտեսվարողի ներկայացում կարող է վաճառել, այսինքն ամեն ինչ հնարավոր է կատարել, եթե դու աշխատում ես օրենքի շրջանակում։ Օրենքի տեսանկյունից տրված չէ, չի կարելի, այսինքն մոտեցումը տրված է, որ կարելի է, բայց այս այս այս քայլերը անելով։ Այսինքն այդ ուղղությունը, եթե տնտեսվարողը չի պահում, դա նշանակում է ուղղակի անտեսել ամբողջ պետական համակարգն է եւ ցավալի է որ մեր տնտեսվարողների շատերը ուղակի բառացիորեն չեն գիտակցում այդ մոտեցումը երբ որ նրանք չեն համագործակցում պետական համակարգի հետ այսօրվա ամենամեծ ուղղություններից մեկն էլ այն է, երբ մեր տնտեսվարողները, քաղաքացիները պետք է մաքսիմալ համագործակցեն պետական համակարգի հետ։ Եվ ցավալի է, երբ որ այս նյուանսը ուղղակի անուշադրության է մատնում։ Եվ տնտեսվարողի հետ խոսելուց հետո տեսնում ես, որ ուղղակի ափսոսում է, որ այս հանգամանքը հաշվի չի արել իր կողմից, որովհետև որևէ մեկը կասկածի տակ չի դնում, որ մենք այսօր Արցախում ապրող ամբողջ ժողովուրդը ուղղակի հավասարաչափ սիրում է իր պետությունն ու իր հայրենիքը, բայց մտեցումների մեջ հնարավոր է, որ անուշադրության մատնելով որոշակի հարց վնասենք ինքներս մեզ։ Ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է։ Ինչ խնդիր կա համագործակցել, ինչ խնդիր կա ապրանքը մինչև վաճառքը հանելը, դրա մասին տեղեկացնել, ինչ խնդիր կա այն ցանկը, որը արկա է, մինչև ապրանքը վաճառելը հասկանալ կկարողանա այդ ցանկով վաճառել, թե ոչ։ Խնդիրը նրա մեջ է, պետք է չան տեսել այդ ամեն ինչը։ Ինչ որ կարգեր սահմանվել է, չգիտեմ ինչու որ տնտեսվարող սուբյեկտները մտածում էին, որ ուղակի կարգ է եւ երբ որ արդեն վարչական վարույթները հարուցում է, երբ որ պատասխանատվության ենք ենթարկում համապատասխանատ, զարմանք է առաջանում, չգիտեմ ինչու, եւ պիտի ասեմ, որ ինձ համար անձամբ եւ բոլորիս համար առհասարակ հաճելի երևույթ չէ, երբ որ որևիցե տնտեսվարողի նկատմամբ վարչական վարույթ ենք հարուցում։ Սա առաջին հերթին նաև նշանակում է, որ կանխարգելիչ աշխատանքները չի իրականացվել, բայց նորից եմ կրկնում, խնդրում եմ, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները մեզ փաստի առաջ չկանգնեցնեն կամ որևիցե ձևով եղել են դեպքեր, որ ասպես ասած կարելի ասած մարտահրավեր են նետել, որ ես կշարունակեմ, մենք կշարունակենք, բայց դուք էլ ինչ կարողանում եք եւ հետո տեսանք, որ դա ճիշտ չէ, որովհետեւ մենք մեր հաշեղորեն մեր պարտականությունները պետք է կատարենք, չնայած ասում եմ շատ ցավալի է, երբ որ հասցնում են նրան, որ վարչական վարույթ մենք պետք է իրար հետ համագործակցենք։ Սա այն համակարգս չէ, սա այն իրավիճակը չէ, որպեսզի մենք հակված լինենք որևիցե մեկի հանդեպ սահմանափակումներ կիրառենք, այս իրավիճակում այն բազմաթիվ հենց ինքնին սահմանափակված իրավիճակում ուղղակի մեզ համար տհաճ է, երբ որ հասցնում են այն իրավիճակին, որ ստիպված ենք վարչական վարույթ իրականացնել։ Բայց դա բայց դա կատարում ենք մեկի հանդեպ բազմաթիվ մարդկանց իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ինչքան հնարավոր է, այս աշխատանքներում նույնպես ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, խոչընդոտներ եւ իդեալական աշխատանք, որպես այդպեսին չենք կարող Այսինքն այդ համերաշխությունը ներքին պետք է լինի ունենքի շրջանակում նաև եւ համագործակցության մեջ։ Ինձ թվում է որոշակի ալուտներից հետո իրավիճակը փոխվել է, որովհետեւ չգիտեմ, գուցե կային մարդիկ, ովքեր մտածում էին, որ վարույթն չի հավուցվելու, որ չեն կարողանալու համանախապակումներ գիրառենք, չեն գնալու այդ քայլին, անհնար է չգնալ։ Շնորհակալ ենք։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրը Պետական տեսչությունների կառավարման կոմիտեի նախագահ Լևոն Սարգսյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափեք խնդիրներից։